Musiqa pedagogikasi, ikkinchi bob, ikkinchi mavzu. Musiqiy pedagogik ta'lim jarayoni. Rejalar. Birinchi reja musiqiy pedagogik ta'lim jarayonining mohiyati va mazmuni. Ikkinchi reja musiqa ta'limining maqsad va vazifalari. Uchinchi reja musiqa darsining tarkibi, bosqichlari va metodik qurilishi. 4 reja o'quvchining musiqiy qobiliyatini rivojlantirish mexanizmlari. Beshinchi reja musiqiy pedagogik jarayonda o'qituvchi faoliyatining o'rni va pedagogik yondashuvlar. Musiqiy-pedagogik ta'lim jarayoni bu o'quvchilarga musiqiy bilim, ko'nikma va malakalarni egallash imkonini beruvchi, ularni estetik didi, badiiy tafakkuri va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan tizimli pedagogik faoliyatdir. Ushbu jarayon nafaqat musiqiy ma'lumotlarni yetkazishni, balki o'quvchilarning shaxs sifatida rivojlanishini ta'minlaydigan ma'naviy tarbiyani ham o'z ichiga oladi. Musiqa ta'limining mazmuni musiqaning badiiy mohiyatini tushunish, uning emotsional-psixologik ta'sirini his qilish, musiqiy idrokni rivojlantirish va san'atga bo'lgan ichki ehtiyojni shakllantirishdan iborat. Musiqiy pedagogika jarayoni o'quvchining yosh xususiyatlari, individual qobiliyatlari, musiqaga qiziqishi va iste'dod darajasini inobatga olgan holda tashkil etiladi. Chunki har bir o'quvchi musiqani turlicha qabul qiladi. Kimdir kuyni tez yodlaydi, boshqasi ritmni aniq his qiladi, yana biri esa ovoz diapazonida ustunlikka ega bo'lishi mumkin. Shu sababli jarayon mazmunini o'quvchining markazga qo'ygan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim g'oyalariga asoslanadi. Musiqiy ta'lim mazmuni bir-biriga bog'liq bo'lgan bir qancha tarkibiy elementlardan tashkil topadi. Musiqa eshitish va idrok etish, qo'shiq kuylash, ritmik harakatlarni bajarish, sodda cholg'u asboblarida ijro qilish, musiqiy savod asoslarini egallash va ijodiy faoliyat Ushbu elementlar o'quvchilarning musiqiy madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, musiqa tinglash jarayonida o'quvchi turli janrlar, uslublar va milliy ohanglarni o'ziga xos xususiyatlarini tushunadi. Badiiy didini shakllantiradi va musiqaning mazmunini anglashni o'rganadi. Musiqiy pedagogik jarayonning asosiy vazifasi o'quvchining musiqiy tafakkurini rivojlantirishdir. Musiqiy tafakkur bu kuyni eshitib tahlil qilish, musiqiy obrazni tasavvur etish, ohang, ritm, temp va dinamika kabi musiqiy ifoda vositalarini farqlash qobiliyatidir. Shu sababli dars jarayonida ko'rgazmalilik, faol ishtirok, takrorlash va mashq metodlaridan keng foydalaniladi. O'quvchi musiqani nafaqat eshitadi, balki uni kuylaydi, ritmik harakatlar bilan ifodalaydi va kichik ijodiy topshiriqlarni bajaradi, ya'ni musiqani amaliy faoliyat orqali o'zlashtiradi. Mazkur jarayonning muvaffaqiyati bevosita o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq. O'qituvchi darsni qiziqarli, tushunarli va mazmunli tashkil etish uchun innovatsion metodlar, interfaol yondashuvlar va multimedia vositalaridan foydalanadi. Musiqa darslarida emotsional muhitni yaratish va o'quvchilarda ijobiy ruhiy holatni uyg'otish juda muhim. Chunki musiqaning tarbiyaviy ta'siri asosan hissiy qabul orqali yuzaga keladi. Shunday qilib, musiqiy pedagogik ta'lim jarayoni estetik tarbiya, ijod, ijodkorlik, axloqiy fazilatlarni shakllantirish madaniy merosni qadrlash va sevishga yo'naltirilgan murakkab ammo samarali tizimli faoliyatdir bu jarayon orqali o'quvchi musiqani tinglash kuylash his qilish va san'at sifatida anglashni o'rganib badiiy tafakkurga ega yetuk va komil inson sifatida kamol topadi musiqa ta'limining asosiy maqsadi o'quvchilarda musiqiy madaniyatni rivojlantirish ularni badiiy-estetik jihatdan tarbiyalash, ijodiy fikrlash va his-tuyg'ularni rivojlantirish, shuningdek, musiqani ongli idrok etishga o'rgatishdan iborat. Musiqa inson qalbini boyituvchi, ruhiyatni ko'tarmoqchi bo'lgan va ichki kechinmalarini ifodalash imkonini beruvchi san'at turi bo'lganligi sababli uning ta'limdagi o'rni juda muhimdir. Shu bois musiqa darslarining maqsadi faqat qo'shiq kuylash yoki nota o'qishni o'rgatish bilan cheklanmay balki o'quvchining estetik tafakkurini kengaytirish uning ma'naviy dunyosini boyitish va shaxs sifatida kamolotiga hissa qo'shishdan iborat musiqa ta'limining vazifalari mazkur maqsadni bosqichma bosqich amalga oshirishga yo'naltirilgan eng avvalo o'quvchilarda musiqaga qiziqish va ehtiyojni uyg'otish muhim hisoblanadi Chunki qiziqish shakllanmasa, o'quvchi musiqiy faoliyatga samimiy kirishmaydi. Shu sababli o'qituvchi darsda ijobiy psixologik muhit yaratishi, o'quvchilarni musiqaga jalb etuvchi pedagogik usullarni qo'llashi lozim. Keyingi vazifa o'quvchilarning musiqiy idrokini rivojlantirishdir. Musiqiy idrok kuyni eshitib, tushunish, uning xarakterini his qilish, ohang, ritm, temp va dinamika kabi ifoda vositalarini farqlash qobiliyatidir. Qobiliyatlarni o'z ichiga oladi va musiqiy tafakkurning shakllanishiga asos bo'ladi. Turli janr va uslublardagi musiqiy asarlarni tinglash, ularni muhokama qilish esa o'quvchilarning estetik fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, musiqa ta'limining muhim muhim vazifalaridan biri Kuylash ko'nikmalarini shakllantirish va tovush apparatini rivojlantirishdir. Qo'shiq kuylash darsning asosiy amaliy faoliyatlaridan biri bo'lib, o'quvchi nafas olish, tovush chiqarish texnikasi, intonatsiyani aniqlash va jamoaviy kuylash madaniyatini o'rganadi. Bu jarayon nafaqat musiqiy, balki ijtimoiy emotsiyalarni rivojiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Bundan tashqari, musiqa ta'limi o'quvchilarda ritm va harakat uyg'unligini rivojlantirishda ham o'z ichiga oladi. Ritmik mashqlar qo'shiqlar bilan bog'liq harakatlar va musiqaga mos raqs elementlari bolaning koordinatsiyasi, diqqat, e'tibor, tezkor reaksiyasi va umumiy psixofizik rivojlanishiga xizmat qiladi. Musiqa ta'limining ustuvor vazifalaridan biri o'quvchilarda milliy musiqa merosiga nisbatan hurmat, qiziqish va ongli munosabatni shakllantirishdan iboratdir. Ta'lim jarayonida xalq qo'shiqlari, maqom namunalari, mumtoz kuy va qo'shiqlarni tinglash hamda ularning kelib chiqish tarixi, badiiy estetik ahamiyati bilan tanishtirish o'quvchilarning milliy o'zlikni anglash, tarixiy xotira va ma'naviy qadriyatlarni sadoqat tuyg'ularini rivojlantiradi bunday yondashuv yosh avlodda milliy g'urur estetik did va madaniy merosga mas'uliyatli munosabatni qaror toptirib ularning madaniy identitetini mustahkamlashga xizmat qiladi shu bilan birga musiqa ta'limining muhim vazifalaridan yana biri o'quvchilarning ijodiy faoliyatini har tomonlama rivojlantirishdan iboratdir Musiqa darslarida oddiy ohanglar yaratish, ritmik improvizatsiya bajarish, musiqiy harakatlar asosida sahna ko'rinishlarini tashkil etish, qo'shiqlarni yakka va jamoa bo'lib ijro etish kabi faoliyat turlari o'quvchilarning ijodiy tafakkurini faollashtiradi. Ushbu jarayonlar orqali bolalar mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik, sahnaviy madaniyat hamda o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonch hissi shakllanadi va mustahkamlanadi musiqa darsining tarkibi bosqichlari va metodik qurilishi esa musiqiy pedagogik ta'lim jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi musiqa darsi nafaqat nazariy bilim berish bilan cheklanib qolmay balki o'quvchilarda musiqiy idrokni shakllantirish kuylash ijro ko'nikmalarini rivojlantirish ritmik harakatlar orqali musiqani his etish va ijodiy faoliyatni kuchaytirishga yo'naltirilgan murakkab va ko'p qirrali pedagogik jarayondir darsning muvaffaqiyati uning to'g'ri rejalashtirilishi izchil tuzilishi hamda pedagogik tamoyillarga asoslangan holda tashkil etilishiga bevosita bog'liqdir musiqa darsining mazmuni o'quvchilarning yosh xususiyatlari qiziqish doirasi psixofiziologik imkoniyatlari va musiqiy tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda belgilanadi shu sababli dars jarayoni rang barang dinamik emotsional va o'quvchini faol ishtirok etishga undovchi shaklda tashkil etilishi lozim an'anaviy musiqa darsi odatda musiqani tinglash qo'shiq aytish ritmik mashqlar bajarish musiqiy ijod elementlari bilan ishlash musiqiy savod asoslarini o'rganish hamda yakuniy baholash kabi tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi. Musiqani tinglash darsining eng muhim bo'g'ini sanaladi. Chunki aynan tinglash jarayonida o'quvchilarda musiqiy idrok, obrazli va assotsiativ tafakkur, musiqiy his etish madaniyati hamda estetik did shakllanadi. Tinglash davomida o'quvchilar musiqaning xarakteri, kayfiyat, ritm tuzilishi, ohang ifodasi va badiiy vositalarni anglashga o'rganadilar. Qo'shiq aytish esa musiqa darsining eng faol va amaliy qismi bo'lib, u bolalarning vokal texnik ko'nikmalarini, musiqiy eshituvini, intonatsion aniqligini hamda jamoa bo'lib ijro etish madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Musiqa darsining tuzilishi odatda uch asosiy bosqichdan iborat bo'lib, ular kirish, asosiy va yakuniy qismlarni o'z ichiga oladi. Kirish bosqichi darsning muhim tayanch qismi hisoblanadi, chunki aynan shu jarayonda o'qituvchi o'quvchilarning musiqiy faoliyatga ruhiy va emotsional jihatdan tayyorlaydi. Ushbu bosqichda musiqiy muhitni shakllantirish, o'quvchilarning darsga nisbatan qiziqish uyg'otish va ularning diqqatini jamlash asosiy vazifa bo'lib xizmat qiladi buning uchun o'qituvchi qiziqarli savollar qisqa vokal ritmik mashqlar musiqiy o'yinlar yoki qisqa kuy parchalarini foydalanishi mumkin natijada o'quvchilar dars mazmuniga faol kirishib keyingi bosqichlarga tayyor holatda keladilar asosiy bosqichda musiqa darsining mazmuniy va amaliy jihatlari to'liq namoyon bo'ladi Bu jarayonda musiqani tinglash, qo'shiq kuylash, ritmik harakatlar bajarish, musiqiy savod asoslarini o'rganish hamda ijodiy topshiriqlarni amalga oshirish kabi faoliyat turlari ketma-ket va o'zaro uyg'un holda tashkil etiladi. Har bir faoliyat turi puxta, metodik asosga ega bo'lishi hamda o'quvchilarda muayyan musiqiy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qilishi lozim. Masalan, Musiqani tinglash jarayonida o'quvchilarning musiqiy idroki va estetik tafakkuri rivojlantirilsa, kuylash orqali vokal-intonatsion ko'nikmalar mustahkamlanadi. Ritmik mashqlar esa musiqiy harakat va ritmni his qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Ijodiy topshiriqlar orqali esa o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va musiqiy tasavvuri kengayadi. Yakuniy bosqich dars jarayonini mantiqiy yakunlashga xizmat qiladi. Ushbu bosqichda o'tilgan mavzu bo'yicha asosiy tushunchalar qisqacha umumlashtiriladi. O'quvchilarning dars davomida bajargan faoliyat tahlili qilinadi, tahlil qilinadi va baholanadi. Shuningdek, o'qituvchi o'quvchilarning yutuqlarini rag'batlantirib, kamchiliklarni muloyim tarzda ko'rsatib beradi hamda keyingi darslarga bo'lgan qiziqish va ichki motivatsiyani shakllantiradi bu esa ta'lim jarayonini uzluksizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi to'g'ri tashkil etilgan musiqa darsi o'quvchilarning musiqiy madaniyatini shakllantirish badiiy estetik tafakkurni rivojlantirish hamda ijodiy salohiyatni yuzaga chiqarishga xizmat qiladi Dars jarayonida milliy musiqa merosiga oid namunalarni tinglash, xalq qo'shiqlarini kuylash, kuy va qo'shiqlarning tarixiy va madaniy ahamiyatini tushuntirish orqali o'quvchilarning milliy g'urur, estetik did va ma'naviy qadriyatlarga hurmat tuyg'ulari shakllanadi. Shu bois musiqa darsining tarkibi nafaqat metodik, balki tarbiyaviy jihatdan ham puxta va mukammal qurilishi talab etiladi. Xulosa qilib aytganda, musiqa darsining tarkibi va metodik qurilishi ilmiy asoslangan, tizimli va maqsadga yo'naltirilgan pedagogik jarayon bo'lib, ularning har biri bosqichi o'quvchilarning musiqiy bilimlarini mustahkamlash, qobiliyat va malakalarini rivojlantirish hamda musiqaga bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qilishi zarur. Musiqiy pedagogik ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlardan foydalanish esa o'quvchilarning musiqiy savodxonligini oshirish ijodiy fikrlashini rivojlantirish va darslarni qiziqarli hamda samarali tashkil etishning muhim omillaridan biri hisoblanadi bugungi kunda musiqa ta'limida raqamli texnologiyalardan foydalanish tobora keng tus olmoqda interaktiv doskalar audio va video resurslar mobil ilovalar virtual cholg'u asboblari va onlayn platformalar orqali o'quvchilarning musiqiy jarayonga faol jalb etish imkoniyati yanada kengaymoqda ayniqsa musiqani tinglash ritmni his qilish nota savodxonligini rivojlantirish va kuylash ko'nikmalarini shakllantirishda animatsion dasturlar hamda mobil simulyatorlar pedagogik ahamiyati nihoyatda yuqoridir